Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga durust salovatlarimiz bo'lsin. Siz bilan bizni mana shu muborak bo'lgan Ramazon oyiga yetishlikni nasib qildi. Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Mana shu oyatga muvofiq, mana shu oyatga binoan Ramazon oyi ro'zasi siz bilan bizga farz bo'ldi. Siz bilan biz bizni huzurimizga kelayotgan Ramazon oyini qanchalik hurmatli, qanchalik aziz mehmon ekanligini bilishingiz uchun albatta mana shu Ramazon oyidan avval bir qancha bir suhbatlar o'tkazishimiz zarur bo'ladi. Kishi mehmon kutar ekan, tayyorgarligi kutayotgan mehmonini qadriga qarab bo'ladi. yoshroq bola bola bo'lsa oddiyroq qabul qilib qo'yamiz va bir kattaroq odam bo'ladigan bo'lsa uni istiqboli uni kutib olishlik unga bo'lgan sarf xarajatimiz sargaligimiz o'shunga yarasha bo'ladi mehmon kutamiz bir odam o'g'lini uylaydigan bo'lsa mehmon keladi uyini boshqatdan qilib chiqadi insonga shuncha tarbiyali bo'ladi siz bilan bizga ramazon sharif mehmon bo'lish arafasida turibdi Bugungi darsimiz Ramazon fazilati haqidagi dars bo'ladi, toki kelayotgan muborak Ramazon oyini qanday kutib olishimizni bir qator yana yodimizga solib qo'yaylik. Ey iymon keltirganlar dedi Alloh taolo, sizlarga roza tutishlik avvalgi ummatlarga farz qilingandek farz qilindi. Shoyat taqvodor bo'lsanglar. Kishini Ramazon ro'zasini tutishligi taqvosini ziyoda qilmaydigan bo'lsa, harom ishlardan tiyishligiga sabab bo'lmaydigan bo'lsa, Alloh taologa yaqinroq bo'lishlikka bir sabab bo'lmaydigan bo'lsa, bu odamni ro'zasi ro'za bo'lmadi. Nauzubillah, ichimizda ro'za kelyapti desa, ishi siqiladiganlar bo'lishi mumkin. Yiyishdan, ichishdan qolib qolaman, falon-falon narsalardan mahrum bo'lib qolaman. Alloh saqlasin bunaqa bo'lishlikdan. Bu nifoqning belgisi. Ramazon oyi kelayotganligi bu siz bilan bizga bir ulug' bir xushxabar bo'lishi kerak. Qanchalik xursandchilik bilan kutib olyapmiz. Mana quyida Rasululloh sollallohu alayhi mana shu hadisga quloq solamizki, innal jannata la tunajjidu va tuzayyinu min hawlin ila al-hawl li dukhuli shahr Ramazon. Ramazon oyi kirishligiga jannat o'zini ziynatlarini yangilab, xilma-xil tusga kirib turadi. Ramazon oyi kirganligi sababli. Jannat tayyorgarlik ko'radi. Ramazon oyining birinchi kechasi kirgan kuni Alloh taoloning arshini ostidan bir hid o'tadi va jannat bu narsaga bir xursand bo'ladi, tayyorgarlik ko'radi. Alloh taolo jannatga buyuraydi. Zinatlangin, bezaklaringni chiroyli qilgin, seni huzuringga meni ro'zamni tutib qiylangan bandalarim keladi. Senga kirib rohatni yetishlari uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan juda ko'p hadislar bor. Mana shulardan birini o'qiymiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi, mana Imom Ahmad musnadlarida keltirgan Utiyat ummati fi shahri Ramazon hamsa hisolin lam tu'ta ummatun qablaha. Meni ummatim Ramazon oyida hech qaysi ummatga berilmagan 5 ta xislat bilan deydi, ne'matlandi deydi. 5 ta xislat bor, bu faqat meni ummatimga beriladi bu narsa Ramazonda. Birinchisi, la halufu fami soim Atyaba indallohi min rihil misk. Musa alayhissalom qissasini gaplashganimizda Alloh taolo 30 kun roza tutishlikni farz qildi. Musa alayhissalomga tutishlikni buyurdi. 30 kun roza tutganda og'zidan kit kelishni boshladi. Va daraxtni bakidan yeb qo'ydi. Alloh taolo itoat qildi, ya'ni 10 kun roza tutishlikni buyurdi. Demak, roza tutgan odamning og'zidan bir kit kelishligi tabiiy narsa, insonda tabiatda bor narsa. Endi kishi rozador bo'lib, og'zidan mana shunday bir hidni kelishligi bizi nazarimizda bir nohulay, noxush hid bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo uchun ro'zadorning og'zidan chiqqan hid mushka ambardagi hiddan ko'ra yoqimliroq bo'ladi. Demak, sizda Allohga yoqadigan bir hid bor. Nima sabablik? Ramazon ro'zasi tufayli. Qachon beriladi bu fazilat? Faqat Ramazon oyida. Mana shu oy kelyapti. Va tastagfiru lahumul malaikatu hatta yaftiru. Ikkinchi berilgan fazilat to og'zini ochgunga qadar kishi ro'zador bo'lib yurar ekan, farishtalar gunohlarni kechirishini Allohdan so'rab turadi. Bir ishni işte gapirayotib turib, Tavba qilim degan, yaxshi gapga ham, yomon gapga ham farishta bir marta omin deb qo'yishdan qo'rqamiz. A bu yerda farishta bomdodni ozonidan shomda ozonigacha gunohingizni kechirishini Alloh taolodan so'rab turadi. Farishtalarning duosi ijobat. Tusafadu fiki maradatu shayatin. Shaytonlar Ramazon oyi kirganda zanjir band qilinadi. Jannat har kuni 70 30 ga kirib turadi. Jannat eshiklari ochiladi. Mana bir ayb ish qilib qo'ysak, endi hayotimizga olib kelmay ilojimiz yo'q. Bu hadislarni ko'p eshitganmiz. Lekin hayotimizga olib kelishdan bo'lgan edi. Bir gunoh qilib qo'ysak, shayton aldab qo'ydi. Shayton adashtirib qo'ydi. Shaytonga tunga o'ramiz. Mana birodarlar Ramazon oyi kelyapti. Endi o'zimiz qolyapmiz. Rasululloh Imom Ahmad keltirgan sahih hadisda aytayaptiki, Ramazon oyi kelganda shaytonlarni Alloh taolo baylab, jahannam eshiklarini yopib qo'yadi deydilar. Hadislarda keladi, baylansin, dengizdagi orollarga uloqtirilsin der ekan Alloh taolo. Shaytonlar bo'lmaydi ichimizda. Demak, endi sigaret tashlamayotgan o'zimiz bo'lamiz. Namozga turmayotgan o'zimiz bo'lamiz. Gunoh ma'siyat qilayotgan o'z. Endi to'nkab qo'yadigan hech kim yo'q. Mana endi musulmon kishi, erkak kishi o'zini erkakligini bir sinab olsinki, endi yakka yakka qoldingiz. O'zingiz va nafsingiz. Ramazondan burungi kunda nafsingiz bitta, shaytoningiz bitta, ikkitasiga qarshi kurashib, bir yerda bir mahal bir marta yutkazyapdingiz. Endi bittaga bitta qoldingiz. Qani quvvatingiz yetarmikin shu sigaretni tashlab olishlikka? <coughs> yoki namozni boshlab davomli bo'lishlikka. Va Ramazon oyida Mana shunday bir tun borki, oxirgi tuni bu tunda Alloh taolo hamma bandalarning gunohlarini kechiradi. Ya Rasululloh bu Qadr kechasimi dedi? Yo'q dedi. Albatta Qadr kechasi bo'lishi shart emas dedi. Ramazonda qaysi tuni bo'lishiga qat'iy nazar, oxirgi 10 kunligidan Alloh taolo xohlagan bir tunda bandalarning gunohlarini kechirishini va'da qildi. Imom Nasoiy rivoyat qilgan hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Qad shahru ramazon" shahrun muborakun qad iftaradallohu alaykum siyamahu tufattahu fihi abwabul janna va tughlaqu fihi abwabul jahim va tughallalu fihi maradatu shayatin va fihi laylatun khayrun min alfi shahr. Taqiq sizlar ustingizlarga muborak bo'lgan Ramazon oyi keldi. Alloh bu oyda roza tutishni sizlarga farz qildi. Jannat eshiklari mana shu oyda ochiladi. Do'zax eshiklari berkiladi. Shaytonlar zanjirband qilinadi. Va mana shu Ramazon oyida ming oydan afzal bir tun bor. Bu Qadr kechasi deydigan bo'lsak, inshaalloh ana shu Qadr kechasi yetgan kunimiz batafsil bu to'g'risida gaplashamiz. Oxirgi 10 kunligini istaylar dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ming oy degani 83 yildan ko'proq bo'lgan umr. Hozir 80 ga kirishlik hayol bo'lib qoldi. O'rtacha 60, o'rtacha 70 ga kirsam deyapmiz. 83 yil tinmasdan ibodat qilgan odam, biror marta sajdadan peshonasini ko'tarmasdan, gunoh qilmasdan 83 yil ibodat qilgan odamning ibodati bilan qabri kechasida 2 rakat namoz o'qigan odam ibodat taqqoslansa, ma'nosi ustun bo'laveradi. Duo qilaylik Alloh yetkizsin. Sahobiyalar Ramazon oyi tugigandan keyin 30 kun ro'zani turib, 30 kun hatmi Qur'onlarda, taravih namozlarida qoyim bo'lib, zo'r tutib qo'yib turib, qolgan 6 oy yig'ilgan ekan. Parvardigor qabul qildi. Ah, shukr. Ketdi. Demagan ekan, qabul qilgin deb qo'rqgan. Endi qolgan 5 oyda Parvardigor Ramazongacha o'ldirma deb so'rashgan ekan. Chunki Ramazonda o'lishni orzu qilgan ular. Chunki Alloh akbar deb imom janozaga quloq qoqqanda Ramazon oyida o'lgan odamni orqasida hamma ro'zadorlar og'zashib, ro'zadorlar quloq qoqqan bo'ladi. Ro'zadorlar omin deb turadi. Ramazongacha o'ldirmagin deb duo qilib so'rashar ekan. Salaf solihlar aytadi, bir Ramazon bilan ikkinchi Ramazon o'rtasidagi gunohlarni Ramazon yuvib turadi. Ikki hajning o'rtasida qilingan gunohlarni haj yuvib turadi, ikki juma o'rtasida bo'lgan gunohlarni juma yuvib turadi, ikki namoz o'rtasida bo'lgan gunohlarni namoz tozalab turadi deydi. Demak, besh mahal yuvinib turibdi gunohdan. Haftada bir marta jumada yuvinib turibdi. bir marta Ramazonda yo'lib turibdi va ikkita haj qiladigan bo'lsa, o'rtasida gunohlar yo'lib turibdi. Mana shunday muborakga keldik. Ramazon oyini g'animat bilishimiz kerak bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kunlarning birida minbarga chiqib ketayotib, 3 marta amin, amin, amin dedi. Mashhur hadis. Sahobalar, "Ya Rasululloh, 3 marta amin dedingiz-da?" Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sababini aytdiki, Jibril keldi oldimga dedi, alayhissalom. ey Muhammad dedi sollallohu siz ismi zikr qilinganda sizga salovat aytmagan xor bo'lsin Amin deng dedi Amin dedim dedi. demak rasululloh deydimi muhammad alayhissalom deymiz sallallohu alayhi vasallam demagan odam xor bo'ladi Amin deng dedi amin dedim deydi ikkinchisi yo rasululloh sallallohu alayhi vasallam ota onasini ikkalasi tirik bo'lsa yoki birortasi tirik bo'lsa shularda duosini olib jannatda o'zini olmagan odam xor bo'lsin Amin deng dedi, dedi. Dua ketdi. Yoshlarga taalluqli bu. Va uchinchisi, Ramazon oyida bir odam hozir bo'lsa, Ramazon oyiga guvoh bo'lsa-yu, lekin gunohlarni tozalab, ro'zada yaxshi ro'za tutib, jannatda o'zini chiqib olmagan odam xor bo'lsin. Omin deng dedi. Rasululloh omin dedi. Duo ketdi. Mana shunday oy kelyapti. Mana shunday bir xursandchilik oy kelyapti. Man soma Ramazona va qomahu imanan va ihtisaban g'ufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mashhur hadis Imom Buxoriy va Muslim rivoyati. Kim Ramazon ro'zasini iymonan va ihtisoban qoyim qilsa, avvalgi hamma qilgan gunohlari kechiriladi. Iymonan degani bu degani Allohni beradigan mukofotiga ishonib degani. Savob beraman dedi, jannatni beraman dedi, gunohlarni kechiraman dedi, ishonishligi. Ixtisoban degani qilgan xatolardan qo'rqgan holda. Gunohlarini bo'yniga olgan holda tutadigan bo'lsa, Alloh taolo gunohlarni kechiradi. Bitta narsani sababli. Bu Ramazonda sharofat tufayli. Ramazon haqida gapiradigan bo'lsak, mana boshqa sayyoralarda aqlli mavjudotlar bormi, yo'qmi degan savol bor. Agar faras qilingki, o'shaqa bir mavjudotlar bo'lsa, ularda bir texnologiyalari, ilm fani bizdan ilgari bo'lsa, ular bilan aloqaga chiqsak, bizni hayotimizni juda ko'p mushkullarni oson qilib qo'ysa, o'shlar bilan uchrashgan, tanishgan kunimiz bayram bo'lardi, shunday emasmi? <coughs> Mo'kini bizga svet kelgan, mo'kini mahallamizga gaz kelgan deb gapirib yuramiz-ku. Sizga dunyoviy ozgina qiyinchiligingiz yengilatib qo'ygan kun siz uchun bayram. Endi insoniyat jahannamga qarab, shirk botqog'iga botib, do'zaxga qarab ketayotgan paytda vahiy bo'lgan jannatni yo'lini ko'rsatgan, do'zaxdan bizni qaytargan yo'l qaysi oyda nozil bo'ldi? Ramazon oyidami? Qadr kechasidami? Demak, Laylatul Qadr xayrun min alf shahr, 1000 yildan afzal deyilyapti. Jahannamga qarab ketyapti insoniyat. Alloh taoloning rahmati bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga nubuvat mana shu kechada nozil bo'ldi. Mana shu narsasi bilan, mana shu kuni bilan Ramazon oyi boshqalardan afzal bo'ladi. Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda Ramazon oyida qilgan amallarimiz boshqa amallardan boshqa oylardagi amallardan qanchalik fazilatligini bilsak bo'ladi. Qala Allohu taala: "Kullu hasanatin ya'maluha ibnu Adam tud'af lahu min ashratin ila sab'amiya zif illa sawm." Rozadan boshqa deyapti Alloh taolo. Rozadan boshqa odam bolasi qilgan amallar 10 baravardan 700 baravargacha savobi ko'paytirib beriladi. Faqat roza bo'ladi, shekilmaydi dedi. Nima uchun? Ro'zasi men uchun. Uni mukofotini faqat o'zim beraman. Mana shunday mulohaza qilaylik shu yerda. Namoz o'qiyotganimizda ko'radi odamlar. Juma chiqmadingiz deydi. Hajga bormayapsiz deydi. Zakot bermadingiz deydi. Bizni hamma qilgan amallarimizni odamlar ko'radi. Faqat ro'za borki, bu ro'zani hech kim bilmaydi. Ana ro'za tutib qo'yib turib, bir chekiga o'tib, suv ichib olsangiz yoki ovqat yeb olsangiz, kim bilib o'tiribdi? Ehtimol namozingizni oshnangizdan hijob bo'lganligi uchun chiqib o'qiyotgan tursiz. Ya'ni ixlosingizga putur yetadi. To'g'rimi? Hamma etakka pul tashayotgan paytda hijob bo'lganingizdan tashayotgan bo'lishi mumkin. Riyo aralashib qoladi bari odamlarda xursandchilik, yorozligi. Lekin roza haqiqiy ixlos bilan bo'ladigan ibodat. Chunki aytmaysizda roza rozadarman. Siz rozadaringizni bilmaydi-da. yolg'iz qolganingizda yeyishdan, ichishdan nima to'sayapti sizni? Aytingchi, odamlarga gapirma. O'shuning uchun Alloh taolay ki, bandani tutgan ro'zasi faqat men uchun dedi. Mukofotini ham faqat o'zim beraman. Ramazon oyida qilingan ibodatlar nafl ibodat mana hadislarda keladi. Ramazon oyida qilingan bitta nafl ibodat boshqa oylarda qilingan farz ibodat hisobini beradi. qo'pol qilib olsak, kumushni narxi Ramazonda oltin narxiga barobar qoladi degan. Tushuntira olyapmanmi? Boshqa mahalda 1 so'm sadaqa qilgan bo'lsangiz, 70 so'm yozilgan bo'lsa, Ramazon oyida qilgan 1 so'm sadaqangiz 7 million bor yozilishi bor. Ramazon oyida qilingan nafl ibodatlarning savobi farz savoblarida yoziladi boshqa oydagi. Endi Ramazon oyida qilgan bitta savobingiz-chi, boshqa oylarda qilgan farz amallarni 70 barobar savobidan ko'proq ziyoda bo'ladi. Demak, Ramazon musulmon adamın o'ljasi ekan. Sezon ekan. Bosib qolishlik kerak ekan. Savobli amallarni to'plab qolishlik kerak bo'lar ekan. Agar Çünkü bana etteki Chunki mana kere de ro'za keladi köp Juda ko'p boshimizdan o'tgan. E, chiqib ketibdi, ro'za qalay deymiz. E 14 kun bo'libdi-ku ro'za deymiz. yoki ana shu hayit namozini o'qiyotganda qarang-a, 30 kundan nima o'tdi? Hali boshlangani yo'q. tergeli ko'raylik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ibn Hibbon musnadlarda kelgan hadisda aytadi, "Tasahharu fa inna fi suhuri baraka." Saharlik qilinglar deydi. Albatta saharlikda baraka bor. Endi roza tushdi o'ziga o'tsak. Hadislarda keladi, Alloh azza va jalla mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi, Alloh saharlik qilganlarni yaxshi ko'radi. Saharlik qilinglar. Hali bo'ladi-yu, turib niyat qilib yotib oladiganlar. yoki bir niyat qilib qoyadi 10 da turadiganlar. U noto'g'ri bu. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sunnati sahar turishlik. Aptitiz yo'q bo'lsa ham, yegan ish narsa yo'q bo'lsa ham, turib bir piyola suv bo'lsa ham ichib niyat qilib qo'ying. Chunki payg'ambarimiz saharda baraka bor deyapti. Saharda turgan kishilarni Alloh yaxshi ko'radi. Farishtalar istig'for aytadi, salovat aytadi shu bandalarga. Kimga? Saharlik qilgan bandalarga. La tazal ummati bi khayrin ma al-futur va akhara suhur. Men ummatim iftorlikka shoshilib turar ekan. Ya'ni birinchi vaqtida og'iz ochishga intilib turar ekan, ozon aytishiga. Va saharlikda ozon aytishiga taqab borar ekan, yaxshilikda bo'laveradi dedi. Demak, saharlikda oxirgi vaqtga olib borib, og'iz ochishni birinchi mahalda ochishlik musulmon kishini yaxshilikda turganligini alomat hisoblanadi. Mana boshqa oylarda qilingan savobli amallarni Ramazon oyidagi qilingan amallarga farqi bo'lgandek, Ramazon oyida qilgan gunohlarimizni boshqa oilada qilgan gunohimiz bir xil bo'lmaydi. Savobi bo'lsa, demak, gunohi ham ko'p bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikkita ayol g'iybat qilib turgan edi Ramazon oyida, chaqirdi. Oldilariga jonni qo'ydi, qayt qilinglar dedi. Qayt qildi, qon tupurishdi, go'sht tupurishdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdiki, halol narsa bilan saharlik qilishuvdi, harom narsa bilan og'izlarini ochdi dedi. Hop, boshqa mahal endi qarangda biz ro'za tutsak yeyishdan ichishdan aloqadan tiyilamiz boshqa hamma gunohimiz ketaveradi Bilasizmi? ana shu ikkita ayolni payg'ambarimiz aytyapti saharlik qilgan edi deyapti lekin g'ibbat qiluvdi ro'zasi ochilib ketdi deyapti nechi marta ochib yuboramiz ro'zamizni bir kunda mana g'iybat degan darsda o'tdik bir o'zimizga bir vazifa bergan bo'ldik bir kun g'iybatsiz yashab ko'rishni. <coughs> Nechchi marta ro'zamizni ochyapmiz yana nima deb qo'yamiz insonga alam qilmaydimi? 30 kun roza tutsa-yu, qiyomatga borib turib, men rozadorlardanman deb rayon degan jannat eshigidan kiraman desa kirgizilmasa. Chunki nima kirmaydi desa, sahali qilgan to'g'ri, lekin och olgan rozasini. G'ibat bilan, shikoyat bilan, ko'z zinosi, qo'l zinosi, til zinosi bilan. Alhamdulillah, yeyish ichishdan tiyilishlik uddasidan o'tyapmiz. Endi keyingi bosqichga o'tish kerak bo'lgan. Roza kelmasdan turib aytyapmiz bu narsani. Ey eskini oxiroq eshitib qolganda boshla qilsam bo'ladi ekan demasligi uchun boshda ketyapti daxlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan sahih hadislarda keladi, musulmonni deydi. Bugungi kuni kechagi kunidaqa bo'lmaydi. Ya'ni o'sish kerak degan musulmon. Endi ertangi kuni bugungi kundaqa bo'lmasligi kerak Demak, ikkita ayol g'iybatni qiluvdi, roza ochilib ketdi. Ro'zani birinchi kun e'tibor berib turaylik-da. hali bilmasdan yeb qo'yib esimizga tushib ketayib deb qo'yamiz Alloh ovqatlantirib deb shu ta'vil qilib qo'yamiz a Alloh nima qildi taomlantirib endi g'iybat qilib qo'ysangiz nima qilib yeyilmaydi Alloh g'iybat qildirib qo'yibdi demaydi ro'za ochildi degani ro'zaga mana kishilarni ro'zasiga bir qaytadigan bo'lsak quyidagi hadisga quloq solaylikki Yutallohu hadihil thawaba liman yufattiru soiman. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahih hadislarda mana aytadi, kim ro'zador kishini iftorlantirsa bitta qulni ozod qilgan savob beriladi va gunohlari kechiriladi. Shunda sahobalardan ba'zilari Rasululloh hammamiz ham qodir emasmizda bu qornini to'g'izgani desa, qornni to'g'izish degani albatta iftor qilib bo'shtirib chiqarish degani emas. Bir dona xurmoni bersa, bir qoplam suvni tutsa, og'zini shu narsa bilan ochib olsa shu ajr bor. Kim qodir emas aytingchi? O'sha olgan xurmoyizdan bir likopchi qo'shniga chiqarib yuboring, mana og'iz ochib qo'yinglar. Ana shu uyda nechta odam bo'lsa tutgan bo'lsa, o'shuncha odamni topgan savobiga ega bo'laverdingiz. Yana narigiladagi kamib qolmaydi savobi. Ramazon oyi xayr saxovat oyi. Xayr saxovat bu atrofdagilarga emas, bu o'zimizga asli bilsak. Berganimiz bizniki, qolganiga javob beramiz. Endi kim agar ro'zadorni qornini to'g'izib iftor qiladigan bo'lsa, ajri yana ham ziyoda bo'ladi. Ro'zadorlar 3 xil bo'ladi. Ro'zadorlar 3 xil bo'ladi. Mana diqqat qilib quloq solaylik. Bir odam ro'za tutadi, yemaydi, ichmaydi, aloqa qilmaydi. Bu hammaning ro'zasi. Bu ommaning ro'zasi. Hamma shunaqa ro'za tutadi, lekin boshqa ishlari ketaveradi o zamonda. ikkinchi xos bandalarning ro'zasi. Bu ommaning ro'zasi dedik. Endi xos bandalarning ro'zasi. Xos bandalarning ro'zasi bular yemaydi, ichmaydi, aloqa qilmaydi, ko'zni ro'zasini tutadi. Tilni ro'zasini tutadi. Qo'lni ro'zasini tutadi, oyoqni ro'zasini tutadi. Ya'ni mana shu a'zolarini harom qilingan gunohlardan tiyadi. Zo'ri bu o'zi ro'za doim bo'lish kerak edi. ko'zimizni tiyishimiz kerak edi, tilimizni tiyishimiz kerak edi. Endi Ramazonda ham tiyolmayotgan bo'lsak, bilmadik endi qanaqa bo'ladi. Demak, ommani rozasi mana 3 narsa, xostani rozasi yemaydi, ichmaydi, aloqa qilmaydi, a'zolarni gunohini qilmaydi. Endi 3-uchinchisi bor. Xossatul xusus deyiladi. Bu xos bandalar bular. Bular yemaydi. Ramazon oyida kunduzi ichmaydi, aloqa qilmaydi, a'zolarini gunohlardan tiyadi va qalbni ro'zasini tutadi. Insonni qalbida bir gunohga moyillik bo'lgandan keyin ko'z qaraydi. Insonni qalbi xohlagandan keyin til g'ibat qiladi, insonni qalbi xohlagandan keyin haromga qo'l uradi. Agar insonni qalbida shu gunohlarga chegara qo'yilgan bo'lsa, oyoq qo'l ishlanmaydi u ishga. <clears throat> Siz birovning haqqini haromdan yeyishlikni qalbingiz bilan xohlamaysiz, qo'lingiz hech qachon olmaydi. Bu buyruq berayotgan qalb bo'ladi. Siz nega qo'lingiz bilan gunoh qilasiz? Chunki qalbingiz xohlayapti bu narsani. Aytamiz-ku, o'zingizga mahram bo'lgan ayolga shahvat ko'zi bilan qarashlik sig'maydi qalbga. Shuning uchun ko'z hech qachon qaramaydi bu tomonga. Lekin ko'chadagilarga nisbatan qalbingizga sig'adiki, ko'zingiz qaraydi. Demak, 3-toifa chi odamlar ular qalbi bilan roza tutadi. G'ibat shikoyat qalbga kelganda qalbni o'zidan tiyib qo'yadi, tashqariga chiqarib o'tirmaydi. Biroz so'kish kerak bo'lgan paytda qalb bilan tegib qo'yadi, til so'kilmay qoladi. Bu haqiqiy Allohning valilarining ro'y tutgan ro'zasi bo'ladi. Ommaning ro'zasi, xossaning ro'zasi va xossatul xusus Allohning xos bandalarining ro'zasi. Biz shunga intilishimiz kerak, eng kamida ikkinchisiga elash shunda. Qiyomat kunida tutgan ro'zalarimiz, o'qigan taravih namozlarimiz, Qur'onlarimiz bandan usta shafoatga o'tar ekan. Mana Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan kelgan sahih hadislarda qiyomat kunida Qur'on turar ekan. Parvardigoro buni men tunlarda qiyomatlarda turgizganman. Qur'on xatmlari bo'lganda turgan, men guvohman. Saharlarda Qur'on o'qigan uyqusi kelgan paytda men guvohman. Meni shafaat berishlikka, shafaat qilishlikka izin berib Alloh taolo ruxsat berar ekan. Roza kelar ekan, Parvardigoro Men guvohman, yeyishdan, ichishdan o'zini tiygan. Men guvohman, shafoatga ruxsat ber, shafoat berar ekan. Shu qiyomillarimiz, laylimiz, hatmi Qur'onda turganligimiz, tutgan ro'zalarimiz siz bilan bizni shafoatiga tortadi. Shuning uchun birodarlar, mana Ramazon kirmasdan turib aytamiz, bir oyga qattiq bir azmi qaror qilaylik. 30 kun hatmida talovida turaman deb niyat qilaylik. Ko'chalarda ham, bozorlarda ham, guzarlarda ham turibmiz. Gapirmaylik oshcha gapni. Ertaga savol bo'lsa, Alloh uchun bir ish qilganmisan desa 30 kun 30 bora Qur'onni haqida turganman degan biror bir hujjat bo'lsin bizga. Ixlos bo'lsin. Ay 30 kun turib qo'ysangiz u keyinchalik oshnangizni betiga urishlik uchun, sen chiqmayapsan deb pesh qilish uchun, minnat qilish uchun bo'lsa chiqmaydi qo'ring. Alloh uchun bo'lsa bo'lsin, bo'lmasa bo'lsa bo'lmay qo'yaversin. Samiyat Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yaqul inna lillahi ta'ala havlul havlal arshi mavdiyun yusamma hadiyatul qudus وهو من النور فيها ملائكة لا يحصى عددهم إلا الله تعالى يعبدون الله عز وجل عبادة لا يفترون ساعة فإذا كان ليالي شهر رمضان استأذنوا ربهم أن ينزلوا إلى الأرض فيصلون مع بني آدم فينزلون كل ليلة في الأرض فكل من مسهم أو مسه سعيد السعادة لا يشقى بعدها أبدا علي رضي الله عنه rivoyat qilingan hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana aytgan ekan Alloh taol shu hadis bilan tugatamiz bugungi darsimizni. Inshaalloh mana shu Ramazonda har kunida ana shu ozondan bir 15 daqiqa bo'lib shu bir mavizalar bo'ladi, 8 rakatdan keyin bir 15 minut 20 ma'ruza bo'ladi. Inshaalloh bir poradan xatmi Qur'on o'qiymiz. Ramazon haqida qo'shimcha narsalarni inshaalloh ana shu darslarda gapirib o'tgan bo'lamiz. Bugun shu bilan kifoyalanamiz. Alloh taoloning arshining atrofida Hadiratul Qudus degan bir joy bor deydi Rasululloh. Bu nurdan deydi. nurdan bo'lgan bir joy bor. Unda shunday bir ko'p Allohga ibodat qilib turgan farishtalar borki, ularni sanog'ini faqat Alloh taolo o'zi biladi deydi. Bular biror lahza ham Alloh taoloning ibodatidan <clears throat> g'ofil bo'lmasdan tinimsiz ibodatda bo'ladi, lekin Ramazon kechalari yaqinlashganda Allohdan izn so'raydi. Parvardigor, ruxsat bergin. Yer yuzidagi Ramazon kechalarida ibodat qilayotgan odam bolalar bilan birga ibodat qilaylik deydi. ularga Alloh taolo izn beradi, tushadi va qaysi kishi bir farishtaga qo'li tegsa yoki qaysi bir kishini ya farishtaning qo'li tegsa, saodatni, rohatni his qiladi. Endi kim bu saodatni his qilgan bo'lsa dunyoda hargiz badbaxt bo'lmaydi. Inshaalloh mana shu kunlar kelyapti. Alloh azza va jalla ana shu farishtalarga bir yaqin bo'ladigan, orqasida farishtalar amin deb turadigan bandalardan bo'lishimizni nasib qilsin. Alloh azza va jalla mana shu Ramazon oyida qilgan ibodatlarimizni ixlos bilan qabul qilishligini so'raymiz. Alloh taolo tavfiq bersin. Zero Alloh tavfiq bermaydigan bo'lsa, bizning qo'limizdan hech narsa kelmaydi. Alloh subhanahu va taolo eshitgan ma'ruzalarga mahsulot qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين